Khalid al-Rib'i rahimahullahu ta'ala govorio je dijela za koja najbrže stiže kazna dijela za koja čovjek biva najprije kažnjavan jeste pronevjera emaneta kidanje rodbinskih veza i negiranje dobročinstva. Pronevjera emaneta, što si preuzeo, prevario, nisi ispunio, nisi dostavio. Opet se vraćam da ne spominjem, da ne bih dužio, prije svega emanet koji smo preuzeli od Allaha Đalavala, zatim od drugih, njegovih robova što preuzimam. Kidanje rodbinskih veza u hadisu je došlo u džennet, neće ući onaj koji kida rodbinske veze negiranje dobročinstva svakome. Poznato vam je jedne prilike da poslanik Alihi Salatu Oslam predočen mu je džennet i džehennem. Vidio određene detalje u džennetu i određene detalje u džehennemu. Pa je rekao, vidio sam što se tiče džehennema da su najbrojniji stanovnici žene. Pa je preporučio im da mnogo udjeljuju žene. Pitaju ashabi zbog čega žene, pa kaže poslanik alihi salatu sam li kufrihin, zbog njihovog kufra. Pa se ashabi prepali, žene naše pri sebi imaju kufra, ashabi otišli su odmah ka značenju nevjerstvo. Kufr ima značenje negiranja. Jedan od načina nevjerstva kako čovjek izlazi iz vjere je negiranje Allaha, negiranje poslanika, negiranje Allahove riječi svega onoga što je Allah objavio ili dijela ili bilo čega od vjere, što je jasno i prioritetno poznato. Pa je rekao ne, već negiranje dobročinstva svojih muževa. Dakle, to je jedan od razloga, dakle, osoba zaslužuje da bude stanovnik džehennema koliko? Privremeno, Allah najbolje zna. Dakle, makar bio vjernik, ako mu Allah ne oprosti to negiranje dobročinstva drugima, razlog je ulaska u džehennemsku vatru. Pogotovo, dakle, za žene, poznato je da dalje stoji u hadisu i u drugom citatu, 99 stvari učini joj kako treba, kako zahtijeva jednu, nikada od tebe nikakvog dobra, ja nisam, nisam doživjela. Ima takvih i muškaraca, ali tako? I braće, uradiš mu, hizmetiš, gazite po leđima, maltene stavio si se da mu budeš most do dženneta, olakšaš mu puteve, da uči vjeru, da se poduči, da napreduje u vjeri, zakaži jedan put ili po njemu ti si zakazao, gotovo. Mm -hmm.